pied irado al lerneio plibonigas la lern capablon. Prescauciu quara infano en Nialando estas transportata al lerneio per automobilo. Tio ne nur productas traficstopigioin antaula la lerneioi. Niai infanoi farigas pli cae pli malmovigemai cae tio pruveble efficas alla productivo della cerbo. Diras cerb esploristino, ciu mem estas patrino de du infanoi. Irado pruveble igas infanoin pli sagiai, pli sanai, cae ancau feliciai, diras le expertino. Ci referenzas al du studagioi en kiwi estis clare pruvita la contexto inter corpa cae mensa productivo, cae stato de la cerbo en lernei infana agio. En la Universitato de Illinois, deciarai infanoi estis esplor cele en du gruppoin, cae oni petis ilin al testo pri concentrigio tiu gruppo, quiu antaue estis piediranta, dum dudec minutoi, montris essense pli bonain resultoin olla riposintai infanoi, ne nur ce concentrigio, sed ancau ce la exameno de la lernitajo. Che tio estas tiel, tion montras ancau rigardo en la cerbon, helpe de la mesurado de cerbai currentoi lautio movigiado activigas ne nur la sango circulon, set ancao la cerbon. Corpa activezzo havas tutte clare positivain efficoin al la mensa productivo en de lerneio, clarigas la esploristino, cae si appellatias alla gepatroi cesigi la ciutagan taxian servon ecte la comenzo de la lerneia iaro piedirado al lerneio de du, tri kilometroi, estas tauga por ciu infano. Exerzu la voion an taue cune, poste la infano e capablos tion, si diras. La usonai esploristoi aldonas ancora o pluan pasion. Ili accentas che la ciu taga movigiado en infana agio estas san accela anca por la pli posta vivo. Dana studaggio montras che infanoi, ciui piediras al lerneio, capablas concentrigi dum la unuai instruhoroi signife pli bone ol iliai cun lernantoi ciui estas transportatai de siai gepatroi gis la lerneio. La studajo estis parto de granda dana proiecto en ciu parto prenis pli ol dudek mil infanoi en la agio de quin gis dec nau jaroi. Tiui ciui estas shoforatai de panio au pacio, tiam ja en la lerneo, sed ilia cerbo trovigas ancorau en duona dormo, diras la esploristino. Sed la voio, ciu estas irita piede, pli altigas ne nur la concentrigion, persiston, cae cerban productivon, ci havas ancau pedagogian valoron. Infanoi pli rapide mem starigas, ili nodas contactoin cun cun lernantoi, cae estas entute ancau pli bonhumorai. Porce tiui positivai efficoi realigiu, tamen necessas attenti, che la infanoi i povu spiri suffice puran aeron, cae che la voio alla lerneio estu secura.